Elafos kai Leon en speilaion Elafos kune gus feogusa egen to katatis peilaion en hoi Leon en kai entauza ezei krubeso mene sulle theisa de hopotu leontos kai anai rumene e barou daimon egoge he tis anthropos feogusa e mauten serio en heirisa enioiton enio iton anthropon diaphobon elatonos eis kindunon meisdonan he autus emballusin